mene Trojino Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Haleluja. Pán Ježiš je vzkriesený, stal z mŕtvych. A to je radosť, ktorá chce naplniť nie len tento priestor a naše srdcia, ale má naplniť každý jeden deň nášho života. Vo všetkom, čo prežívame, máme si uvedomovať, že áno, Pán Ježiš stál z mŕtvych. Nie, nezostal na kríži, nezostal v hrobe, ale slávne z mŕtvych stál. A ja verím, že toto je teda radosť aj tohto dnešného dňa, keď spoločne schádzame sa do tohto chrámu Božieho, aby sme oslávali Pána Boha a ďakovali Mu za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. A my si dnes chceme uvedomiť, že keby nebolo Jeho obeti kvôli nám na kríži, tak by sme museli zomrieť, ale skrze Neho môžeme žiť. Tieto služby Božie chceme teda Pánu Bohu zasvetiť a chceme prosiť, aby On pôsobil svojim svetým duchom skrze Božie slovo, a my mu na to chceme odpovedať piesňami a modlitbami. Keďže máme dnes prvú slávnosť veľkonočnú, tieto služby Božie sú slávnostné, sú možno také trošička iné, ako sú tie také klasické nedelné. E, budeme ich začínať predspevom o Ježiši, tvoje skriesenie. Myslím si, že tento predspev veľmi dobre poznáme. A po nim bude, e, budú piesne popredkávané liturgiou Budeme dnes spievať piesne 141, 602, potom antifóna 33, 128, 600, 151 a antifóna 35. Ešte raz. 141, 200, 602, antifóna 33, 128, 600, 151 a antifóna 35. Piesne je trošička viac aj preto, lebo úvodnej liturgii hneď na tú slávu, ktorú zvykneme, je to slávnostná sláva, budeme odpovedať práve tou druhou hovorenou piesňou, teda 602, budeme odpovedať postojačky a piesňou celou. Nech sa Pán Ježiš prizná k týmto službám Božím a tak poďme a chváľme ho. Amen. She. Christian. ktorý učinil hospodín. Haleluja. Jazajme a radujme sa v ňom. Haleluja. Pán Boh buď s vami. Pánu Bohu nášmu, ducha v pravde modlíme sa. Všemohúci veľký Bože, milosrdný oče náš nebeský, ktorý si na tretí deň mocne vzkriesil svojho syna nášho pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti srdečne za vyslobodenie z otroctva smrti a hriechu. Radujeme sa, oslavujeme s plesaním pravicu hospodinovu, ktorá dokázala silu, Otvorené brány väčšnosti umocňujú našu túžbu po pramení života v živom a oslávenom pánovi. Jeho moc a láska je nám záštitou proti každému strachu a malovernosti, nádejou proti smútku a slabosti, aby sme premáhali pokušenia a mali už v tomto živote istotu väčšného spasenia, ktorého prejavom je už tu chvála a oslava Otca, Syna i Ducha Svetého, na veky vekov. jasila pieseň hospodín, on sa mi stál záchranou. Hlas plesania spásy v stanoch spravodlivých, pravica hospodinova dokázala silu. Pravica hospodinova je vyvýšená, Pravica hospodinova dokázala silu. Neumriem, ale budem žiť a hlásať budem skutky hospodinové. Veľmi ma trestal hospodín, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi, vďaku vzdávať hospodinovi. Toto je brána hospodinova, ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal, a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným uholným. Pochádza to od hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil hospodin, Yasayme ara dojeme sa v ňom. vždycky Dnešné slávnostné vanílium Ježíša Krista napísal evanilista Marek v 16. kapitole. Keď sa pominula sobota Mária Magdaléna, Mária Jakubová Salome, nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomázali ho. A prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu ale keď pozreli, videli kameň odvalený a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha, sedieť na pravej strane a preľahakli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. stal nie ho tu, aj na miesto, kam ho boli položili. Ale chodte povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám pohovedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Sláva. Aké úžasné, bratia a sestry, že môžeme spoločne vyznať, láska premohla zlo. Áno, práve v tomto veľkonočnom čase aj my môžeme byť svetkami tej veľkej Božej lásky tomuto svetu, ku nám ľuďom. A my môžeme byť svetkami premoženia zla, roztopenia, rozlomenia, púd hriechu, ktoré držali tento svet zajať. Môžeme vidieť pomyselne ten hrob, ktorý je prázdny, pretože Pán Ježiš stál z mŕtvych, žije a, ako nám hovorí Božie slovo, smrť už viac nepanuje nad ním. On je svojim skriesením prináša život nám. Nám ľuďom, ktorí v Neho veríme, prináša život aj dnes do tých našich situácií, do tých našich vecí, ktoré prežívame, pretože poráža zlo, hriech, smrť a vyslobodzuje nás z temnoty. Vyslobodzuje nás z toho, kde by sme inak museli byť a ponúka nám nový život. Zmenu nášho života. Život s ním. Život pre neho. Život vo svetle. Život slobody. Život víťazstva. Život víťazstva nad strachom a problémami. A výsledkom je toho, že láska premáha zlo. Božie slovo nám hovorí, ďakujme hospodinu, lebo je dobrý, lebo náveky trvá jeho milosť. Pri hospodin je pri mne, nebudem sa báť, keby mi aj človek čokoľvek urobil. Lepšie je utiekať sa k hospodinovi, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k hospodinovi, ako dúfať kniežata. Moja sila a piesenie hospodin, on sa mi stal záchranou. Haleluja. Prv však, ako budeme pokračovať, poprosím spevokol o pieseň. k modlitbe a budeme sa spoločne modliť modlitbu pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Z úcich slovo Božieho postaňte a počujeme slovo Božie. Máme ho dnes napísané v Matúšovom evanieliu 28. kapitole, keď v prvých 8 veršoch v mene Božom čítame. Po sobote na úsvite, v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, Nastalo veľké zemetrasenie, lebo aniel pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. Aniel povedal ženám, vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša toho ukrižovaného. Nie ho tu, lebo vstál, ako povedal, poďte, víte miesto, kde ležal. A chodte rýchlo, povedzte ho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa, predchádza vás do Galilei, tam ho uvidíte. A hľa, povedal som vám. A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou, bežali to zvestovať jeho učeníkom. Amen. To sú Božie slova. Bratia sestry, ešte raz chcem zdôrazniť, láska premohla zlo. Dnes prvú slávnosť veľkonočnú počúvame príbeh o tom, ako Pán Ježiš stal z mŕtvych a radujeme sa, tak ako to sa radovali aj tie ženy, o ktorých sme počuli v Božom slove, že áno, odchádzali so strachom, ale aj s veľkou radosťou. S uvedomením si, že ich Ježiš, Pán Majster, Rabbi, ako ho zvykli volať, stal z mŕtvych. Už nie je v hrobe. Už tam nie je, ale stal z mŕtvych. A viete, my sa môžeme radovať z toho naozaj, že áno, toto bolo spravené aj pre nás, pre našu záchranu. <coughs> že Pán Ježiš nezostal na kríži ani v hrobe, ale vstal z mŕtvych a teraz je v nebesia a kráľuje. Áno, ešte aj tých, na tých veľkopiatočných službách Božích v príbehoch nám zaznievalo, že Pán Ježiš mlčal pred židovskou radou, pred Pilátom. On mlčal, aby nás zachránil. Jeho obeťou nám vydobil spasenie. A dnes nám potvr- po- ponúka a zaznieva také utvrdenie o tom všetkom, čo On pre nás spravil. Že On, Boh, sa obetoval kvôli nám. Kvôli mne i tebe, drahý brat, milá sestra. Kvôli nám, ktorí by sme inak museli zahynúť hriechu, ale skrze Pána Ježiša Krista máme spásu, záchranu. On zobral naše viny, naše hriechy na seba aby sme ja i ty, my, bratia a sestry, mohli žiť. <coughs> mohli väčšine žiť. A moja otázka teda na nás je dnes, sme za to vďační pánovi? Sme vďační za to, že on sa obetoval kvôli nám? Že my nemusíme väčšine zomrieť, ale môžeme väčšine žiť? Viete, mám niekedy pocit, že my ľudia sme málo vďační. Všetko by sme chceli. A zo, možno si položme tak ruku na srdce a skúsme sa zamýšľať. Máme radi čakanie? Keď musíme na niečo čakať? Myslím si, že nikto. Dokonca poviem pravdu, aj ja niekedy som možno netrpezlivý a veci by som chcela, aby išli možno plynulejšie alebo rýchlejšie. A, a keď čakáme, alebo musíme na niečo čakať, tak k tomu je taká druhá otázka. Sme vďační? Vďačný za to, čo jednoducho potom to čakanie naplnilo. Mám niekedy pocit, že vďačnosť alebo slova vďaky sa vytratili zo slova, z našich slov, z myšlienok. Myslíme si, že to, čo máme, máme vďaka našim zásluhám. A preto mnohí ľudia Pánu Bohu nechcú ďakovať. Koľko ľudia sa možno priznávajú k cirkvi alebo prihlásia sa pri ščítaní cirkvi, k cirkvi ale jednoducho ich nevidíme. Lebo možno jednoducho si povedia, áno, ja som veriaci, ale sám pre seba. Nepotrebujem spoločenstvo. Nepotrebujem byť s inými. Ale viete, my ak chceme vydržať a vytrvať vo viere, tak my potrebujeme to spoločenstvo. Nie len potrebujeme sa vzdelávať v Božom slove, ale potrebujeme spoločenstvo na to, aby sme sa s bratmi a sestrami stretávali, modlili, aby sme sa zaujímali jeden od druhého, a možno chádzame a prichádzame do kostola, alebo keď vychádzame, sa spýtali, ahoj, ako sa máš? Čo máš nové? A zaujímali sa o toho druhého, nie iba, že tak požehnanú nedeľu. A maj sa. A k tomu živému spoločenstvu to nie je len o nedeli. A to je o pravidelnosti, o tom, že áno, zaujímame sa o toho druhého nie len raz za čas, ale možno, možno pravidelne. A skúmame, ešte dlho som ťa nevidel. Kde si bol? Čo si prežíval? Ako sa máš? Áno. Máme byť vďační. Vďační za to, že Pán Ježiš pre nás urobil tak veľa. A keďže sme vďační, tak máme aj druhých povzbudzovať a byť tu pre nich. Byť tu pre nich. Nielen raz za čas, ale, ale pravidelne. A Božie slovo je pre nás dnes úžasným svedectvom o tej Božej láske k nám. A to nie len preto, že vnímame, že áno, toto všetko sa muselo stať, aby sa naplnili prorocké slova, ale preto, aby sme mali my záchranu. Aby sme mali my spasu. Viete, pán Ježiš bol skriesený. On nezostal v hrobe preto, aj aniel tým ženám povedal, ako sme to čítali v Božom slove, vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša toho ukrižované, ukrižovaného. Nie ho tu, lebo vstál a ako povedal, poďte, vidte miesto, kde ležal. Lebo keby sme čítali pár slov predtým, tak tam je napísané o tom, ako tí strážcovia, ktorí tam boli, jednoducho zamrzli. Zrazu sa kameň odvalil, bol zapečatený, oni ho mali strážiť a jednoducho zrazu v úvodzovkách odletel stadiel. Nezmohli nič. Ani veľrada, ani Pilát, ani tí strážcovia nezmohli, aby ten kameň zostal zavalený. Ale bol odvalený Božou mocou. A je úžasné, že ten aniel, alebo inom evaníliu sa píše o chlapcovi, mládencovi. Presne vedel, koho hľadajú. Presne to vedel. A táto anielová zväz o tom, že hrob je prázdny, na jednej strane tie, tie ženy boli, boli v strachu, možno sa tak sami seba pýtali, čo nám naozaj niekto uniesol pána majstra. Ale táto správa hovorí, že jednoducho boli boli radosné. A to Božie slovo hovorí tak jednu nádhernú vec. Neviem, či si to uvedomujeme keď pri čítaní Božieho slova, ale v druhom verši hovorí, že hľa nastalo veľké zemetrasenie. Lebo aniel pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si na ne. Nastalo veľké zemetrasenie. Mnohí kresťania, a dokonca aj samotní židia tvrdia, hovoria o tom, že keď je na svete zemetrasenie, niečo sa deje aj v tom duchovnom svete. A poviem pravdu, ani v dnešnom Božom slove tomu nie je inak. Veď sa nám zvestuje, nastalo veľké zemetrasenie, lebo aniel pánov zostúpil z neba a odvalil kameň. A poviem pravdu, a ja to tak vnímam, že keď pán Boh otria sa zemou, tak nám chce niečo povedať. Niečo veľmi dôležité. Na jednej strane nám chce možno dať pocítiť svoj hnev, svoju moc. A na druhej strane nám chce pripomenúť, že nemáme prestať na ňo myslieť. Napríklad Židia veria, že keď prší, tak padá požehnanie. A tak si môžeme byť istí, že keď nastáva zemetrasenie, tak tiež sa niečo deje. V tom duchovnom svete je niečo, možno čo nevieme presne opísať, nevieme to vysvetliť, ale má nás to priviesť k zamysleniu, zastaveniu, čo tým chce Boh hovoriť do mojej situácie. A to Božie slovo ďalej pokračuje, keď, ten, keď nastalo to zemetrasenie, aniel pánov zostúpil z neba, odvalil kameň a sadol si naň. Božie slovo hovorí, jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho bolo biele ako sneh. Drahí priatelia, čo nám to pripomína? Aké iné udalosti budú takto sprevádzané? Ja tu vidím to Božie slovo, ktoré hovorí o príchod syna človeka. Príchod Krista. V Lukášovom evanieliu 21. kapitole máme napísané, budú znamenia na slnku, na mesiaci, na hviezdach, na, zem, na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnu Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré majú prísť na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka. Prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa, pozdvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vykúpenie. Toto sa bude diať ešte o mnoho viac. A keď som spomínal to zemetrasenie, tak vedci by to povedali Vtedy sa litosferické dosky pohybujú, trú o seba a tak vzniká nejaký podtlak, zemetrasenie, rôzne sprievodné javy. Nie len v domoch, že puká omietka, ale zoberme si také zemetrasenie v mori, tam vzniká tá veľká vlna tsunami. A čo je to vlastne to? Vlnobytie. Húčanie mora. Čo sa potom bude diať, keď bude prichádzať syn človeka? Pán Ježiš Kristus. Poviem pravdu, bude to o mnoho horšie. Avšak uvedomujeme si to. Chceme si to uvedomiť. Sme na to pripravení, alebo pripravujeme sa na pánov druhý príchod, lebo veľmi dobre vieme, že to, nebude, že to bude z nenazdania. V druhom liste Petrovom v 3. kapitole v 9. až 14. verši je napísané Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zovieva. Lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci ľudia sa dali na pokánie. Príde pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, žili sa rozplynú v ohni, zem so svojimi dielami zmizne a keď sa toto začne diať, keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť svetí z konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesa, novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených, bezúhonný, v Opäť, Božie slovo svedčí, že pánov deň príde ako zlodej. Vtedy, keď jednoducho si ľudia budú myslieť, je bezpečne, je dobré, e, mám sa dobré, nepotrebujem nič iné, ja sa mám dobre, ale Božie slovo hovorí, že vtedy sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú. Pán príde. Bratia, sestry, ako sme počuli z Božieho slova, tie ženy, ktoré prišli k Ježišovmu hrobu, odchádzajú uistené. Uistené o Ježišovom skriesení. So strachom, ale aj s radosťou. A myslím si, že takto sa budeme cítiť aj my pri príchode Pána Ježiša. So strachom, možno s takým dením, s uvedomením, bázňou, naozaj som plnil všetko, čo Boh odo mňa chcel. Využíval som ním všetky zverené dary, žil som podľa jeho prikázania, žil som na jeho chválu. A na druhej strane tá radosť, že naozaj to zasľúbenie, že jednoducho je naplnené. Že on zhromaždí vo svojom kráľovstve ten svoj ľud, kde nám zjavenie Jánovo hovorí, že nebude ani smútok, ani beznádej, ani bolesť, ale nastane tam väčšina oslava Božieho mena. V zjavení Jánovom 21. kapitole máme napísané Aj hľa stánok Boží s ľuďmi, Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom. On, Boh, bude s nimi. Zotriem každú slzu z očí. Smrť už viac nebude, smútok viac nebude, ani pláč, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. A ďalej to Božie slovo pokračuje. Ten, ktorý sedel na tróne, povedal, aj hľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal, napíš tieto slova, sú verné a pravdivé. A doložil, stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám vysmednutému zadarmo z prameňa vody života. Kto zvýťazí, zdedí toto. Bude mu Bohom a on mi bude synom. Však Božie slovo nám hovorí aj o napomenutí. Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiaceho ohňom a sírom. Sestri a bratia, dotýkajú sa nás tieto slova? Áno, na jednej strane aj nás to môže naplňať strachom alebo bázňou. Ale má nás naplňať uvedomením a radosťou, že, že Pán Boh má o nás záujem. On nechce, aby sme boli takíto. Pretože Božie slovo jasne hovorí, že ani zbabelci, ani neverní, ani špinavci, ani vrahovia, ani smilníci, traviči modloslužobníci, klamári, Tí nebudú v Božom kráľovstve. Aký sme my. A jedno, či sme možno pochybujúci, či sme veriaci, alebo možno hľadáme, skúmame, alebo sme možno neveriaci. Viete, aj pre nás zaznieva, že Pán Boh aj nám, aj pre nás vydobil Božie kráľovstvo. Má záujem aj o nás, o teba, o mňa. Má záujem, aby sme prišli k nemu bližšie. Aby sme ho chválili, oslavovali, aby sme zažívali tú radosť, to spoločenstvo s ním v jeho kráľovstve. Ako to hovorí to zjavenie, ani smútok, ani bolesť, ani trápenie, nič tam nebude. Aj keď to tu teraz na zemi máme. Ale tam bude väčšina oslava jeho svetého mena. Aniel povedal tým ženám, vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša toho ukrižovaného. Stál, nie do tu, poďte víte k kde ležal. A nielen tie ženy, ale v Božom slove máme napísané, že aj učeníci to mohli potom vidieť, tí, ktorí pribehli k hrobu. A mnohí sa s ním mohli stretnúť, aj s jeho učeníkov. Mohli vnímať to, čo Pán Boh pre nich urobil, že tá Ježišová láska premohla zlo, porazila zlo, porazila diabla, aby sme my mohli žiť. A to je radosť, ktorá nás má naplňať aj nielen tento deň, ale každý jeden deň. Ježišova láska premohla zlo. Nech je toto pre nás povzbudením a potešením. Nielen do tohto dňa, ale do každého jedného dňa, ktorý nám Pán vytýčil tu na tejto zemi. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Pani Išu, chválime ťa, ďakujeme ti za to, že ty sa o nás staráš a že nám dáva všetko potrebné pre náš život. Preto ťa prosíme, aby si aj nás tak naplnil radosťou, povzbudením, potešením, že tvoja láska premohla zlo, diabla. Všetky tie putá hriechu boli roztrhnuté, polámané. A my môžeme v slobode prichádzať za tebou. Dá by toto bolo aj pre nás takým povzbudením a posilnením, že ty máš o nás záujem. Tebe patrí vďaka, chvála, Pane náš. Prosíme, konaj svoje dielo s nami, medzi nami. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí bratia, milé sestry, zo pár zborových oznamov. Zajtra vás o 9. pozývam na služby Božie, a to na veľkonočný pondelok ráno o 9. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore. Od 9 pozývame na služby Božie do chrámu, naše deti na detskú besiedku a spolu s bratom dozorcom vám žehnáme a prajeme vám veľa Božej milosti a lásky od Pána Ježiša. Postaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účastenstvo Ducha Svetého nech sú a zostáv so všetkým vami až na veky vekov. Amen. Ježiš Kristus stal z mŕtvych a viacej neumiera. Halelúja. A smrť už viac nepanuje nad ním. mu poďakujúc, modlíme sa. Slávu a vďaku vzdávame Tebe, Pane, všemohúci Bože oče náš nebeský, lebo si svojmu jedinému synovi nedal podľahnúť zlej sile pokušiteľa a nedal si triumfovať hriechu a zlobe, ktorá by bola zmarila dielo nášho vykúpenia. Skriesil si ho a z moci hrobu vyviedol si ho na svetlo, aby tvoja pravda triumfovala a naša viera nezahynula. Naplňaš nás radosťou z vykúpenia, obdarúvaš nás odvahou viery v nádej víťazstva, v premoženie každej zloby na veky vekov. Páne Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svou tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večený pokoj. sestry, prajem vám, nech vás Pán žehna, vedie svojou milosťou a naplňa pokojom a požehnaním, istotou, že On nám daroval spásu. A preto aj my, nech naozaj sa rozhodneme pre Neho, lebo On svojim Svetým Duchom pôsobí, aby sme sa rozhodli. Nech nás Pán vedie a nech nás naplňa požehnaním. Amen.